Умной была и бойкой. Белый воротник, манжеты всегда накрахмалены и надеты. Выучен Пушкин, Некрасов, ученица лучшая в классе. Только директор не знал, и даже отец не подозревал, что только наступит ночь, как сразу меняется дочь. Она надевает короткую юбку, ярко красит пухлую губку, идет под интурист зарабатывать на жизнь. Давали в валюте Оле, но узнали про это в школе. Позор ей и экзекуция, Комсомолка и вдруг проституция. Нужно комсомолкой быть утром, днем и ночью. Нужно партию любить, Оля, это точно. Після врочистого декламування цього вірша Еріці було скрутно. Їй цкували усі мати, яку терміново викликали до школи, вчителі. Особливо обурювалася вчителька російської мови та літератури, директор, одна особа з таємничого райвно, а також піонерські лідери та комсомольське керівництво школи. Як ти взагалі додумалась таке написати? крізь сміх спитала я Веріки. Не знаю, відверто відповіла вона. Коли я його написала, мені здалося, що в мене вийшло щось близьке до шедевру, дуже близьке. Щось таке, як писав Володимир Маяковський, соціально гостре. І я пишалася цим віршем. Але після скандалу припинила свої творчі муки. Жаль, щось у тому віршику було. Тобі варто продовжувати писати, вдосконалюватись, сказала я. Еріка пообіцяла подумати над цим. Я їй нагадала, що обіцянки цяцянки, але ми трохи відволіклися. То що ти розставила на підвіконні? Розумієш, Міро, у мене з маличку хворі нирки, тому я мушу вживати деяких профілактичних заходів. Ти принесла до хати профілактичні заходи? Мене чомусь злякали слова профілактичні заходи. П'ять профілактичних заходів на моєму підвіконні це наче жахливий сон. Певною мірою, сказала Еріка і почала співати. І родина щедра поила мене бірьозовим соком, бірьозовим соком. Щось не розумію, сказала я. Еріка зробила ще одну спробу, наче змінила платівку. Я в весеннем лісу п'ю березовий сок, з ненаглядної півунії стагу ночівав. Ну, вимогливо звернулася вона до мене. Хвилина пішла. Втім, не буду вдаватися до тортур. Це березовий стік. Я мушу його пити. До речі, він корисний для всіх. Ти також можеш його пити. Еріка трохи замислилася. Навіть рудий може його пити, хоча не впевнена, що це йому допоможе. То тепер у нас наставлено банок з березовим соком я вимагала оточень. Еге ж, п'ять банок. Я купила його у селян ще навесні. Він зберігався в одному місці, а зараз я вирішила, що він тут нікому не завадить. «А вже ж не завадить, сказала я, розмірковуючи над тим, як відреагує рудий на п'ять банок з березовим соком, що примостилися на його улюбленому кухонному підвіконні. Думаю, він розлютиться. Думаю, що він ще й як розлютиться. Увечері нам зателефонувала мама. Привіт, повітруля. Ну, скажи мені, ти вже з кимось зустрічаєшся? А рудий? Він з кимось почав зустрічатися? Мама була в своєму репертуарі. Завжди розпитує про таке. Традиційне перше запитання. Мама цим розігрівається. Цікаво, як би мама відреагувала на те, що з нами живе Еріка? Кому б вона її приписала? Мені чи рудому?